Kimsa kah capítulo. Mosok contrato, huillacos con Kaitan espaikoja, manan ikutachu huktawan recomienda kuchkaniko. Nitajmi wakinkuna hinacho, recomendación kartatara hamkunaman hawachis haikiko. Nitahmi recomendación kartatachu mañakushaikiko. haikiko. Rekomendasyon kartaykuqa hamkunam kankichik, sunquykupi papilpi qillqasqa hina, chaynapi llapallan runa leispan yachananpaq. Hamkunaqa kankichik Kristupa kartasqan hinam. Ñuqaykuñataqmi kaniko chay karta apaqkuna. Chay kartaqa manam tintawan qillqasqachu, aswanja kawsaq Diospa Espiritunwanmi. Qillqasqaqa kachkan manam rumi labrasqapichu, aswan harunapas unqumpim. Dios arimariniko, Diospi Cristoraico confiakusqaykuraykum. Manam ñuqaykuqa imatapas rurayta atimankuchu kikillaykumantaqa. Tukuy ima dios Diosmantam hamun. Paymi jaco mosoq contratuman hina SERBINAIKOPA Servinikuqa manam qillqasqa leiman hinayachu. Asuanja espirituman hinam wanyu leyqa mi apakum, espíritu ichaqa kawsachikun. Muesespa leininga, labrasqa rumipi ancha kaspapas Anchayatanyam Chay Chaymi Israel runakunaga, mana pa uyantapas tater atirqakuchu. Chayna papas, chay tutayarurjam. tutayarurqan. senchi sinchi achkiriwan papas, Wanyu apaku. Ichaha maina achkiri wangra jamunja chuya espiritupa kawsay huasqanchikqa. Kundinawaq ninchik leypas, maina tarak achkiri kung huchanchikta Dios pampachaykuptinqa. Ñawpaq kaq achkiriniyuq mananyam ima imapaschu kunan kaq sumaqllaña imantaha. Mana unai kaq leipas Achkiriyniyuq kachkaptinga, aswan sumaqllañam kanga, wiñaypaq pachkach alin noticia uyakuija. Confianzawan haikuraikum, mana manchakuspa uyakuniko. Ñuqaykuqa manam muesis hinachururachkaniko. paija paiga uyantam tapakorurga, chinkaruglia achkita Israel runakuna mana Paikunaga manama entiendita munarjakuchu kunanpas contra contratuta leispankum, tapasca tapasqa hinakaptin mana entendinkuchu. Chaytapaq manaragme jorjos jaracho chaitaja Kristullam hurqunman. Kunankamapas LEBRUNTA lebronta leispankum, mana entendinkuchu TAPASJA tapasqa SEÑOR MAN pipas kutirikuptinmi, Ichaqa chaytapaqninqa kanga. kanqa. ha espiritum. pa espiritupa rona runakunapas libre. tapas uyanchik manaña tapasqa pas señorpa sumaqllaña kayninwan achkerinchik huk espejo hina. ha Cristomanñam aswan aswan rikchakuchkanchik. Paypa pas, tapakutim cik kachkan. Chaitaja Señor Merurachkan, Paija Espíritu.